Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين koji su u mjesecu Ramazanu bili svjesni svoga gospodara, zar ćete ga zaboraviti poslije Ramazana? Zar da ostavljamo Allahu Đelešanu u knjigu njeno čitavanje i proučavanje, zar da ostavljamo traženje znanja, makar ono i dunjalčko bilo, dokle će stanje muslimana biti takvo da njihova omladina danas, kada im pokvar auto, probuši se jedna obična guma, ne znaju zamijeniti jednu običnu gumu, a da se sastaje dva Amerikanca, dva židova odmah i napravlja atomsku bombu. da će se muslimani nakon ramazanske noći i učenja Kur'ana u njima, ispunjenim suzama i i mjecajima nakon Ramazana vratiti pjesmi i muzici La ilaha illallah, da će se vratiti lažnom govoru i lažnom svjedočenju, da će muslimani vratiti se duhanu i alkoholu poslije Ramazana, da će se vratiti nakon Ramazana kamati i miću, trgovini sa zabranjenim artiklima, varanju i obmani. Zar ti ljudi ne znaju da onaj čiji dani poslije Ramazana budu isti kao i dani prije Ramazana ili još gori da njihov Ramazan, njihov post u Ramazanu nije primjen, njihova djela makakva radili u Ramazanu nisu primljena. Kad će se muslimani poslije Ramazana vratiti zinaluku i nemoralu.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 i koliko samo njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Svjedočimo da nema drugog istinskog Boga dostanog obožavanja osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Svjedočimo da je Muhammed Mustafa alaihi salatu wa salam Allahov rob i Allahu poslanik. Neka je salavat i salam na njega, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji slijede Islam jedinu ispravnu i jedinu priznatu vjeru kod Allaha subhanahu wa ta'ala objavio je Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjiži O vjernici, bojte se Allaha Đalašanuhu onako kako ga se treba bojati i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Uistinu je Allahov govor, najbolji govor i uistinu je najbolja uputa uputa Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallame, a najgore stvari su novine u vjeri. Jer svaka novina u vjeri je novotarija, a svaka novotarija je zabluda a svaka zabluda neminovno, neminovno vodi u džehennem, u vatru nas Allah Đelešanu sačuvanje. Ani. Draga moja braćo, plemente i cijene sestre, koliko li samo ova večerašnja noć sliči na prethodnu noć? Kako li brzo prolaze ovi dani kao da su trenuci? koliko i koliko poznajemo ljudi koji su postili i roti koje ljudi dočekalo ovaj Ramazan zajedno s nama, a sada, sada su stanovnici kaburova čekaju dan proživljenja i možda neki od nas ispostiće i ispratiti ovaj Ramazan, ali sljedeći neće dočekati. Molim uzvišenog Allaha da primi naša dobra djela u ovom plementu mjesecu, mjesecu Ramazanu, da nam se smiluje oprosti nam i oslobodi nas džahennemske vatre i da nas poživi. Amin. Ramazan, velika Allahova milost, u njemu se postižu i umnogostručavaju, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, šehru Ramadana alladhi unzile fihi l quran hudan li nasi obenjati min huda wal furqan. U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikavanja dobra od zla bježe saj i bejheke rahmetullahi ta'ala alejhima hadis s dobrim lancem prenosio u kome kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi wa alihi sallam došao vam je blagostavljeni mjesec došao vam je Ramazan uzvišeni Allah vam je propisao post u njemu u Ramazanu otvaraju se džennetska vrata, a zatvaraju džahennetska i šeitani. Šeitani se vezuju u lance. U njemu je noć vrijednija od hiljadu mjeseci. Također u hadisu kojeg bilježi Buharija i Muslim rahmetullahi ta'ala alejhima kaže Allahu poslanik alejhi salatu wasalam kada dođe Ramazan otvaraju se vrata milosti a zatvaraju vrata džahnama. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu wasalam naš učitelj u džennetu imaju vrata koja se zovu Rajan Na njih će ući postači na sudnjem danu. Niko drugi osim njih neće na ta vrata moći ući. Reći će se gdje su postači oni će ustati, postači će ustati i nakon što uđu, ta vrata će se zatvoriti i niko više na njih neće ući. Dragi moji vrate, plementa je cijena sestro, vjerujemo i u ove riječi, vjerujemo li riječi poslanika ih salatu wasalam, zamišljamo li kako se ta vrata otvaraju pred nama, čujemo li kako škripe, jedno krilo tih vrata, subhanallah, široko je koliko ima od Šama, od Sirije do Mekke koliko li je samo srca priželjkivalo duša, žudjel da dočeka ovaj blagoslovljeni mjesec, da dočeka ove ovaj, se dobra djela, brišu loša, podižu stepeni, otvaraju genetska vrata, zatvaraju džehennemska i šetani se, se povezuju u lance. Bilježi imam Tirmizi i drugi da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kada nastupi prva noć Ramazana, kada nastupi prva noć Ramazana, povežu se šetani i nepokorni džinni zatvore vrata džehennema i ne otvaraju se ni jedna od njih tokom mjeseca Ramazana. Otvore se vrata dženneta i ne zatvaraju se ni jedna od njih. Zatvore se vrata džehennema i ne otvaraju se ni jedna od njih, a otvore se vrata dženneta i ne zatvaraju se ni jedna od njih. I glasnik poviče, o ti koji tražiš hajr, o ti čovječe koji tražiš hajr, primakni se, o ti koji tražiš zlo, odmakni se a Allah subhanahu wa ta'ala svake noći oslobađa, oslobađa svoje robove od vatre. Ej Allah, mjesec Ramazan, mjesec svakog hajra, mjesec bereketa, mjesec pobjeda i osvajanja. Ne pamti historija Bedr, Meku, Hittin, Endelus i njihova osvajanja osim u mjesecu Ramazanu. Zbog toga oni koji dožive mjesec Ramazan znaju da su počešćeni znaju da su počašćeni velikom blagodati. Kaže Ibn Fadl, rahmetullahi ta'ala ali, ispravni prethodnici bi šest mjeseci molili uzvišenog Allaha da ih poživi do Ramazana. Molili su ga subhanahu wa ta'ala postom, sadakom, namazom, to jest iščekivali su i dočekivali Ramazan namazom, postom, sadakom, svoje noći provodili bi u namazu, zikru, učenju Kur'ana, njihove sežde u noćnim namazima bile su ispunjene, ispunjene suzama Istinu je rekao uzvišeni Allah opisujući ih تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أي والله bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se gospodaru svome iz raha i želje klanjaju, a dio onog što im mi dajemo udjeljuju i niko ne zna, niko ne zna kakve ih kao nagradu za ono što su činili skrivene radosti čekaju. To su bili iskreni Allahovi robovi. Bili su u namazu i postu za Ramazan i van Ramazana. Bili su u namazu i postu cijeli život. Prodao je jedan dobri čovjek svoju sluškinju drugom, drugom sanu I kada se približio Ramazan, taj novi gazda te sluškinje kupio je i donio kući razne vrste hrane, pa ga je upitala sluškinja, zbog čega sve ovo pripremate? Zbog čega sve ovo radite? Kaže novi da pripremamo se za post u ovom mjesecu Ramazanu. Pripremamo tako mi uzvišenog Allaha, ja sam bila kod ljudi kod kojih je cijela godina kulluha Ramadan. Kod kojih je cijela godina bila Ramazan. Ja nemam više šta tražiti kod vas, vratite me njima. I bila je vraćena svome propom gazbi. Allah. ispravni prethodnici su dobro poznavali mudrost propisivanja posta, jer post nije propisan radi igre i zabave. Nije vrijednost i značaj posta u ostavljanju hrane i pira nikako. Mudrost i značaj posta je Post je propisan šanu, da bi dobro shvatio da ima gospodar koji propisuje šta hoće i kada hoće, dozvoljava i zabranuje šta hoće i kada hoće, odabire šta hoće i sudi kako on subhanahu wa ta'ala hoće, a nepravda i nasilje nespojivi su s našim gospodarom Allahom subhanahu wa ta'ala. propisa nam je post da bismo se bojali našeg gospodara. Ja, ejuhal ladina amanu, kutiba alaikum usijamu kema kutiba ala ladine min qablikum, la'allakum tatakum O vjernici, propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas, da biste se bojali, da, da bismo se bojali Allaha subhanahu wa ta'ala. Takva هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعات بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل Bogobojaznost je strah od uzvišenog, rad po objavi, zadovoljstvo s malim i spremanje, spremanje za dan putovanja s ovog, s ovog svijeta. i ta bogobojaznost mora da bude trajna, neprestana, ne samo za Ramazan, jer biti bogobojazan znači posvetiti sav svoj život uzvišenom Allahu. Moj namaz, moj post, moj život, moj džihad, moja sadaka, sve je to za uzvišenog Allaha, moja duša o tome nema udjela, moj život i moja smrt moraju biti posvećeni samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Džafar ibn Abi Talib Amidžića Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam, brat Ali ibn Abi Taliba, radi Allahu ta'ala. On i njegova žena Esma bintu Tumis, primili su islam u ranim godinama. Njih kao i ostale vjernike u Meki pratili su musibet i bili su ozijećeni od strane mušrika. Poslanik sallallahu alaihi wasallam dozvolio im je da učine hijđru Abesiniju. Džafar i njegova žena Esma otišli su u Abesinju. Džafar, uglednik u svom narodu, otišao je u zemlju stranaca. Ostali su u Abesini tri godine. Zatim se pročula vijest Abesinijom da su mušrici Mekije primili islam. Vratili se muslimani iz Abesinje u Meku, ali su tamo zatekli mušrike na kufru. Zatekli su mušike na kufru, znači nisu bili primili islam. I poslanik sallallahu alaihi sallam ponovo im je naredio da se vrate u Abesinju. Nakon što je poslanik alaihi salatu wasalam oslobodio Hajbar od židova Allahovih neprijatelja, Allah im prokleo. Nakon što je poslanik oslobodio Hajbar sedme godine po i poslao je vijest muslimanima u Vesiniju da dođu u Medinu kod Allahovog poslanika. Obradovao se poslanik njihovom dolasku mnogo. Kada je ugledao Džafera, poljubio ga je među oči i rekao Ma edri bi ejihima ene afrah bi fethi hajbar en bi kudumi Džafer. Ne znam šta me je više obradovalo za uzimanje Hajbera ili dolazak Jafera. Jafer je mnogo sličio poslaniku alaih salatu wasalam i građom i ponašanjem ahlakom. Nije mogao Jafer da se smiri u Medini. Nije mogao Džafer, da se smiri u Medini jer hitka krv tekla je njegovim venama. Došla je poslaniku sallallahu alaihi wasalam vijest da je Šurahbil ibn Amir rejnanski namjesnik u Belkiju Šam zarobio Harisa ibn Umera radijallahu ta'ala kojeg je poslanik sallallahu alaihi bio poslao da odnese pismo velikodostojniku Basre. Zatim ga je Šurahbil, znači zatim je Šurahbil Harisa poslao u Basru gdje su ga, gdje su ga jubili. I ubijstvo poslanikovih alaihi salatu wasalam izaslanika smatralo se tada najvećim zločinom i značilo je, značilo je objavu rata. Pripremio je poslanik sallallahu alaihi wasallam vojsku od 3000 vojnika i na njeno čelo na njeno čelo postavio je Zaid ibn Harisa, a zatim rekao in osibe Zaidun fa Ja'far, wa in osibe Ja'far fa Abdullah ibn Rawaha. Ako pogine Zaid, nasljeđuje ga Ja'far, a ako pogine Ja'far, onda ga zamjenjuje Abdullah ibn Rawaha predade poslanik alih salatu selam bijeli bajrak Zejdu, otprati ih sve do senijetul vada i tu ostade poslanik alih salatu selam gledajući za muslimanskom vojskom. Stigla je muslimanska vojska na moću. Stigla je muslimanska vojska na moću kad tamo rimljanski vladar harak sa stotinu hiljada Vizantijaca i s njima još stotinu hiljada ljudi iz drugih plemena, iz plemena Lahom, Djezan, Bulek, Beli i drugi. Tri hiljade muslimana naspram dvije stotine hiljada mušlika. Tri hiljade muslimana naspram dvije stotine hiljada mušlika. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma la iša ila iša al-ahira. Otpočinje bitka. Jurnu Zaid ibn Haris, miljenik Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam, ponese bajrak Islama i jurnu. Žestoko i hrabro se borio primjerom heroja kakve ne poznaje svijet osim svijet muslimana. Takve heroje ne poznaju osim muslimani. Borio se sve dok nije jurnuo na neprijateljska koplja i poginuo. Komandu nad muslimanskom vojskom preuze Džafar. Jurio je Džafar sjekući sve oko sebe. Bilo je za ne povjerovati šta se čini. Bilo je za ne povjerovati šta se čini kada dojadi ubijati s konja, skoči na zemlju i poče sjeći sve oko sebe. Zatim ga udari jedan rinjanim sabljom po desnoj ruci, pade ruka, pade barjak slama. Pone se Džafar Allahu talan barjak lijevom rukom pa mu nju odsjekoše. Zatim prihvati džafer barjak iz nad nadlakticama i nosio ga je se tako dok nije pao ubijen. Kaže Ibn Omar radi ta'ala anhuma, kako bilježi Buhari rahmetullahi alaih, tragali smo za Džaferom i nađu smo ga među ubijenim. Na tijelu mu prebroja smo preko 90 uvoda i rara. La ilaha na tijelu mu prebroja smo preko 90 uboda i rana i tako mi Allaha sve te rane bile su s njegove prednje strane, jedna od pozadi. Sve te rane, svih ti 90 rana bile su s njegove prednje strane, jedna od pozadi. Zatim je islamski barjak uzeo Abdullah ibn Rawaha i nosio ga sve dok nije poginuo. A zatim je komandu nad muslimanskom vojskom preuzeo Haldibit, na i uzvišenje. A zatim Allah je dao, rekao, Hoćete li da vas tim šta ste desilo s vašom braćom? Rekao je Allahov poslanik plačući. Zid je uzeo barjak i poginuo. Tražite oprosta za njega, rekli smo gospodaru naš, oprosti mu i smiluj mu se. Kaže poslanik alaih salatu wasalam, zatim je barjak Islama uzeo Džafar, pa je on poginuo. Tražite oprosta za njega, rekli smo gospodaru naš, oprosti mu i smiluj mu se. Sve je to govorio poslanik sallallahu alaihi wasalam i plakao. Zatim je rekao, a zatim je barit Islama uzeo Abdullah ibn Ravaha pa i on poginuo, tražite oprost od njega. Rekli smo gospodaru naš oprosti mu i smiluj mu se. Rekao je poslanik sallallahu alaihi sallam, onda je uzeo Allahu mač Halid pa su tako Allahom dozvolom pobjedili. Sišao je poslanik sallallahu alaihi sallam sindar, okupala sam dječicu, očistila ih, namazala ih uljem, dotjerala ih, počešljala, i zamijesila sam tijesto za hranu. Čekali smo prvo dolazak. A Džafar, Džafar radijallahu ta'ala, ostao je na muti da svojom šehidskom krvlju svjedoči Allahu subhanahu wa ta'ala jednoću, pokazujući muslimanima da život i smrt moraju se posvetiti samo uzvišenom Allahu. Tražio je poslanik sallallahu alaihi wasallam dozvolu od desne da uđe, ušao je u kuću i rekao dovedite mi dječicu mog Amidića Džafara dovedite mi dječicu mog Amidžića, kaže Esma, dovela sam svoju dječicu, a oni su izgledali kao pilići. Kada su ugledali poslanika, ali i salatu selam požurili su, natjecali su se ko će prije stići do poslanika, ali i salatu wasalam, mislili su, su, mislili su ovi pilići da im je i babo stigao. Mislili su ovi pilići da im je i babo stigao, a babo, Džafer, ostao je u prašini na moći. Babo Džafer ostao na mu'ati. Privio je poslanik sallallahu alaihi Džaferu u dječicu sebi, milovao ih po glavama i plakao, pa je rekla Esma, ja Rasulallah, ja Rasulallah, Allah, e kan Džafer seb, Allahu poslanic, je li ti došla nekakva vijest o Džaferu? Poslanik alaihi salatu sallam je šutio. Pa je povikala ponovo Esma, ja Rasulallah, ebela kan Džafer E ebela kan Džafer sej, Allaho poslanić, je li ti došla kakva vijest o Džafaru? Rekao je poslanik, ali salatu wasalam. Rekao je poslanik, kutila Džafar. Džafar je poginuo. Zatim je izašao poslanik, ali salatu wasalam, plačući i otišao svojim ženama govoreći, spremite nešto, spremite nešto za Džafarovu porodicu. Došla im je vijest koja ih je, koja ih je zaokupirala od svega. Ej Allah, preselio je Džafar rastavio se od svoje porodice i svog imetka, ali je ušao u džennet prostran koliko su prostrana nebesa i zemlja. U džennetu mu je uzvišeni Allah podario krila da može letjeti, da može letjeti kod god želi. Ej Allah, ovo je prava bogobojaznost, da robuješ i vadiš svom gospodaru svim svojim tijelom. Pa da li je istinski bogobojazan onaj koji se suzdržao od hrane i pića, ali se nije suzdržao od pogleda u haram? ono što je uzvišeni Allah zabranio. Svoje uši nije sačuvao harama, nego se odazvao, odazvao ljudskim šeitanima. Da, uzvišeni Allah je povezao šeitane i džine, ali su se ali su se pokrenuli ljudski izumi. Zvijezde estradne muzike, la ilaha ilaha. Zvijezde rock'n'rolla, metalne muzike, fe ja subhanallah. Zar su zaboravili ti ljudi da zvijezde insanu čine dobro, osvjetljavaju mu put, upućuju ga na potrebna mjesta, a ovi šetani, ove zvijezde estradne muzike, rolla odvode čovjeka u zabludu i propast. Zar da oni koji su ih uzeli za svoje imame, za svoje vodiče koje vrte i dan i noć, budu bogobojazni ljudi? Zašto takvi ljudi u ovom barek mjesecu Ramazanu već odlučuju u njemu, u Ramazanu, kako će se vratiti na ono na čemu su bili prije Ramazana? Kao odužili smo se Allahu Đalašanu, još malo, još malo pa smo se odužili. E ja, subhanallah, zar ti ljudi ne znaju da onaj čiji dani poslije Ramazana budu isti kao i dani prije Ramazana ili još gori da njihov Ramazan, njihov post u Ramazanu nije primljen. Njihova djela makakva radili u Ramazanu nisu primljena. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kome prođe mjesec Ramazan i ne oproste mu se grijesi u njemu, a zatim umri i uđe u vatru, udaljit će ga Allah od svoje milosti. Zar da Allahovu milost mijenjamo za neznatnu dunjalušku korist? Dokle? Zašto? Zar nas naš gospodar sinoć u zadnjoj trećinci nije dozivao? Zar nije pitao ima li nekoga da mu nešto treba? Ima li nekoga da traži oprost? I tako će biti večeras u ovoj noći. I tako će biti svaki noći sve do sudnjeg dana. Šta nam je? Zar nam Allahova milost ne treba? Zar ova vrata dženeta otvaraju se za tamo nekoga drugog? Dokle ćemo samo pričati? a ne osjećati ono što pričamo. Kada ćemo već jednom osjetiti Allahovu milost, kada ćemo osjetiti slast imana, slast dozivanja milostivog Allaha subhanahu wa ta'ala, osjetimo li Allahovu milost na sebi, na svojoj porodici, u svojoj kući, zašto ne kušamo tu veliku Allahu blagodat. Milotivi Allah je i naš gospodar, nama treba njegova milost, a on je tu, ta njegova milost Njegova milost je tu na zemlji. Sinoć se i noćas. Noćas će se Allah završava milost dijeliti. Sad nam je jedno. Tu je na dohvat naših ruku. Ja subhanallah. Zar da se vratimo srru poslije hajra, zar da se vratimo nepokornosti poslije pokoravanja na Allah, Allahu se utječemo od toga, zar ostavljamo namaze, zar da ostavljamo Allahu u knjigu, njeno čitavanje i proučavanje, zar da ostavljamo traženje znanja, makar ono i dunjalsko bilo, dokle će stanje muslimana biti tako da njihova omladina danas, kada im pokvar auto, probuši se jedna obična guma, ne znaju zamijeniti jednu običnu gumu, a da se sastaje dva Amerikanca, dva židova odmah bi napravili atomsku bombu. Zar će se muslimani nakon ramazanskih noći i učenja Kur'ana u njima, ispunjenim suzama i tihim mjecajima nakon Ramazana vratiti pjesmi i muzici, la ilaha illallah. Zar će se vratiti lažnom govoru i lažnom svjedočenju? Zar će muslimani vratiti se duhanu i alkoholu poslije Ramazana, zar će se vratiti nakon Ramazana kamati i miću trgovinu, trgovini sa zabranjenim artiklima, varanju i obmani da će se muslimani poslije Ramazana vratiti zinaluku i nemoralu? Draga moja braćo, plemente i cijene sestre, dragi postači, spomenut ću vam jedan slučaj, jednu priru. Molim vas da napregnete svoje uši, okrenete svoja srca i molim vas da ovaj slučaj, ovu priču, istinitu priču prenesete svakom onom za koga znate da se bavi nemoralom. Molim vas da ovaj slučaj pričate svakom onom za koga znate da se bavi nemoralom. Dva daba, dva muslimana, bili su nerazdvojni. Nije se nikako mogao vidjeti jedan bez drugoga. Međutim, jedne godine uzvišeni Allah je dao da se razvoje. Jedan od njih je imao potrebu, posao koji je morao obaviti u drugoj zemlji. Taj posao je potrajao, poslije dugo godina vratio se ovaj i potražio svog ahbaba na starom mjestu, tamo gdje je on stanovao. Obavijestili su ga da on, njegov ahbab, već odavno tu ne stanoji, a gdje sada stanuje, nisu mu znali reći. Tražio ga je na svim mjestima u njegovom gradu, ali niko ništa nije znao o njemu ovaj dok je boravio u drugoj zemlji, dok je obavljao svoj posao zbog kojeg je otišao, nakon što je Haili završio taj posao, zavjetovao se da neće nikoga ostaviti, zavjetovao se da neće nikoga ostaviti, a da mu neće pružiti pomoć onoliko koliko on bude mogao. I tako, putujući kroz okolna mjesta svoga grada, tražići svog ahbaba, jedno veče prolazio